Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Արցախ Աբրահամյանը 12 տարեկան էր, երբ ընտանիքով 2001-ին վերաբնակվեցին Քաշաթաղի շրջանի Վուրգավան գյուղում։ Վուրգավանը ճշնամին գրավեց։ Ծննդավայր Երևանում երկար չմնաց։ 1 տարի առաջ եկավ Արցախ։ Բնակության համար ընտրեց Մարտունու շրջանի Քարահունջ գյուղը։ Այստեղ գինեգործությամբ զբաղվելու հնարավորություններ տեսավ։ Ընկերներով Վուրգավանում գինու արտադրամաս էին ստեղծել։ Թվում էր դժվարություններն արդեն հաղթահարված են եւ գործը կընթանա իր հունով։ Պատերազմն ամեն ինչ գլխի վայր շրջեց։ Արցախը չի հանձնվել եւ քարահունջում գինու արտադրամասի հիմքերն է դնում։ Արցախը ձգում է, ճիշտ ասած, հիմա ավելի շատ է ձգում ու ավելի շատ պարտավորեցնող այստեղ լինել է ՀԲՄ-ն, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Մինչև պատերազմը դիմել են ծրագիր ունեն սովորիր եւ աստակիրեր կոչվում, նրանք ովքեր ունեն գաղափար բիզնես ծրագրի սկսնակ են կամ զուտ գաղափարը դեռ ունեն իրենց գաղափարով դիմում են մի 20 քանի հոգի կար Արցախից դիմաց ես էլ էի դիմել պատերազմը սկսվեց պատերազմից հետո ՀԲՄ-ն որոշեց որ պետք է շարունակել այդ ամեն ինչը Շարունակեցինք այդպես երրորդ տեղը զբաղեցրեցի, դրամաշնորհ էր դատացվում, էլի, առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղերի համար։ Երրորդ տեղը զբաղեցրեցի, որոշ սարքարումներ եմ ձեռք բերել։ Ինչու ընտրեցիք քարահունջը։ Քանի գյուղ նայել եմ, պատտել նայել եմ։ Ոնց որ այդտեղ կարացողների համար ավելի շահագրգռված էին նորից վարկեմ վերցրել գյուղաճակցման հիմնադրամից։ 1 տարի առաջ դիմել եմ Փաշանում եմ եղել Բերթաշենում, Գիշիում։ Իմ համար տարբերակը սա էր, որ առաջին հարկը արտադրամաս փորձեմ հա հիմնել։ Ջուրը ես եմ տարել ներս չկար էլի, այնտեղ ներկել եւ այլ։ Խնդիրը առաջնային նա է, որ ես պիտի ունենամ իմ հիմնական տարածքը, որովհետև օրինակ մարանը, որ դուք տեսաք, պիտի սարքեմ նորմալ մարան, այսինքն խորացնեմ մի քիչ, ձևափոխեմ իմ ցանկացածով։ Երբ որ իմը չի, ես չեմ կարող այդ ամեն ինչ անեմ։ Ինչ պիտի անեք, որ ձերը լինի դե, տանտերը վաճառի։ Չգիտեմ, կարող է սա չէ, ուրիշտեղ։ Եթե պետությունը կտրամադրի ինչ որ մի հատ տուն հին, հա, չեմ ասում, վերանորոգած պատրաստ լինի։ Տեսա, որ գինին պահում եք սնդային տարաներում։ Սննդային տարաներում է այս պայմանը հնեցման ենթակա չի, հարկավոր է ներժից տարաներ եւ կաղնեփայտի տականեր։ Այսինքն ժանգոտվող պողպատի։ հա? Ժանգոտվող պողպատ ինքը բարձր կատեգորիայի։ Ներժ ամեն դեպքում շշերը կան այդ ամբողջը ձեռք են բերել ՀԲՄ-ի աջակցությամբ սովորել վաստակից ծրագրով դրամաշնորային այդ որ շահել եմ սարքավորումներ վարկելով եմ ձեռք բերել մասնակցել եմ մի ծրագրի եւս դասընթացների բիզնես դասընթաց սոցիալական ձեռներեցին դպրոց է կոչվում անվճար արցախցիների համար ովքեր որ այստեղ են գործունեություն ցավալում։ Մետեղ առաջի տեղը զբաղեցնողից մեկն եմ եղել ու բարերարկար ով անակնկալ ոնց որ դրամաշնորային բան արեց, նախապես չէին ասել էլի որ դրամաշնոր կնի։ Այդպես օղուս արկավորում եմ ձերկ բերել, երկու հատ եմ ձերկ բերել, մի քիչ էլ ես եմ գումարը ավելացրել, հա, օղուս ֆորմա սարկավոր։ Ունեմ սովորական ձերքի մեխանիկական խցանող սարքը, շալստնող սարք, գինո անվանումը։ Ապրանքանշի անունը մռավ եմ դրել։ Երբ սպասենք ձեր ապրանքը շուկահանվի։ Երևի մի 2-3 շաբաթից։ Մեծ խանութները գումար են ուզում տեղի համար, որ դնեն սիթինա չի սուպերմարկետներ եւ այլն։ Դուք չեք կարող դա ցես թույլ տալ։ Չէ, չեն կարող թույլ տալ, եւ իմաստ էլ չունի այդ քանակի դեպքում, քիչ քանակին։ Մռավը լոգոտիպն է։ Ծրագիրս այն է, որ այդ ապրանքանիշի տակ ունենանք նաեւ մաքուր գյուղմթերք։ Դոշապ կլինի, չրեղեն կլինի, օրինակ թթիչիր, այսինքն այն ինչ որ տիպիկ Արցախյանը։ Արքայան արինջ էր աճում, մեր մոտ շատ ընտիր մեղրից գալիս տանում են ճիր էին բացվածքում։ Որոշել ենք արքան արինջ արդեն տեղներ ունենք ճորացման կտուրի տակ։ Այս գինիները բնական են, այսինքն ձգտում եմ մաքսիմալ անել բնական ու ինքը պես պահպանվի, այսինքն իր հոգին չհանեմ շարքեմ գեղեցիկ, հեշտ, ըմփող, բայց ոնց որ դատարկ։ Որպեսի գինիները ժամանակի ընթացքում չթթվեն, նյութեր են։ Էդ եմ ասում, քիչ քանակությամբ ես ձգտում եմ այնքան մինիմալ դա անել, որ ոչ համի վրա ազդի, ոչ էլ վնաս լինի մարդու օրգանիզմին։ Կինին process-ներ է ապրում, միջամտում են, որպեսզի ինքը արագ հասունանա։ Այդ ամեն ինչը չեմ անում, այսինքն շատ են զտում, նյութեր են խառնում, որ շուտ հասունանա։ Արցախում կկարողանան տարբերել լավ գինին ու վատ չեմ ասում, եւ ավելի լավ գինին։ Լավ գինին եւ ավելի լավ գինին։ Ովքեր որ գինեսեր են, հնարավոր է որ հա, բայց հիմա կա խնդիր նաև ընդհանուր հայ ժողովրդի մեջ, հա, որ չեն կարողանում զանազանել։ Անկամ կա գինի չինք ընդհանրապես, էլի մենք համոզվեցինք գնային բանի մեջ, հա, որ հարկ ենք վճարում գինու հետ կապված, մանավանդ օղու հետ կապված։ Ակցիզային հարկն է ավելացված արժեքի հարկն է, եկամ մի խոսքով այդ ամբողջը որ դու հանում ես գինու հետ ծախսը։ Չի կարող այդ խմիչքը արդեն որ 1000 դրամ արժեն։ հա։, հա, եթե գինի է, գինի ու արժեքը բարձրանում է, գոնե սովորական գինու, հա, եթե ինքը ուղակի գինի է։ Բայց տեսնում եք, վաճառվում դե, է։ Վաճառվել է հենց այդա, հա։ որ մարդիկ չեն հասկանում, որ դա գինի չի։ Իրան համար հաճելի է խմբում, էշտ է խմբում, ինչ որ համեր են դաբավ կանում, ավելացնում։ Գունանյութեր են խառնում, ոնց որ դառնում է սովորական խմիչք, մշակույթը չկա գինու, շատ չի զարգացած, որ մարդը տարբեր։ Դե իհարկե գինի սերները ամբողջը տարբերում են։ Մենք երկու տեսակից գինի ենք ստացել, Օրինակ Բերձորը, հա, երկու սորտ խառնել են իրար։ Գինուց հասկացողը, որ փորձել է հենց կոնկրետ գինու ոլորտի մասնագետը, Անկամից հասկացել է, որ այդտեղ մի տեսակ չի խաղողը։ Մաքուրատ։ Խումքը որտեղից եք ձեր բերում, այնտեղ ունեիք այգիներ, այստեղ։ Հենց ընտրել եմ տարածքը նրա համար, որ խաղողի այգիներին մոտիկ լինի, մարդկանցից գնեմ, ինչեւ կունենամ իմ սեփական այգին, որտեղ գինու ենքոզած գինին, որ ուզում ես տանաս 70%-ը սկսվում է այգուց, այգու բերքից։ Տեղից բերել եմ անցած տարի, ընտրել եմ Կախ այդ տեսակը հայկական էնդեմիկ սորտն է, հա, ոնց որ ասենք այստեղ խնդողնի։ Այստեղ դուք փորձում եք այգի հիմնադրել։ Այստեղ չէ, իմ հիմնական տարածքը որ կունենամ, ըստ այդմ որ եկել եմ անցած տարի, այստեղ արդեն խաղող չի եղել այդ ժամանակ։ Սարքավորումները եղած չեղած որ բերել եմ, խաղողներ լցրել եմ տարաների մեջ, բերել եմ։ Ծախսը այդ դեպքում քիչ ա եղել։ Այս տարի չկարողացա բերել, այստեղից եմ ձեռք բերել, Այդ եմ ասում, որ այդ տեսակի խաղողը իմ ուզածը չէր, այնպես չստացվեց։ Հոնքային չէ։ Կեսը հասած էր, չես կարողան վերահասկել, խաղ չբերեն կամ մի խոսքով։ Իսկ որ այգին Քոնն է լինում արդեն դու երբ ուզում խաղում ես, ինչ դեղանյութ ուզես մշակում ես։ Իմ նպատակը հենց օրգանական գինու ստանալն է հետագայում։ Դիմա բնական է, բայց բնականը լրիվ օրգանական չի։ Օրգանականը հստակ չափորոշներ կա, ինչ տեղ փչես, մշակման տեխնոլոգիայից սկսված անգամ այգու աճելուց, ինչև գինի ստանալը։ Եթե Բուրգավանում մնայիք, ավելի շուտ կիրագործվեր ձեր հա, ծրագիրը, հա, ձեր հա, երազանքը։ Շատ ծրագրեր խափանեց, բացի այդ ընդհանուր այդ աղետը ամեն ինչից հետ ընկանք։ Հիմա ոնց որ նորից զրոյից սկսում եմ։ Կարևորն այն է, որ սկսում եք։ հա։ Քանի հոգով եք այս փոքրիկ արտադրամասում աշխատում։ Այս պահին մենակ եմ, բայց սոցիալական ձեռներեցների դպրոցում որ զովել եմ, աշխատավայր որպես այդպեսին որոշել եմ տեղի դպրոցի ավակ սաներին կանչել շշալցման եւ պիտակավորման ժամանակ արդեն։ Աղջիկները պիտակավորեն եւ գինուն նաեւ ինչ որ հետաքրքիր ձև եմ տալիս, արդյունաբերական դիզայն է կոչվում, տոր եմ փաթաթում, այն ժամանակ ժամանակ էր եղել, հիմա շատ ավելի սիրուն եմ անում հայկական զարդանախշերով։ Կտորոյի տակ անձերոցի կա, որ ռեստորաններում փաթաթում են անձերոցիկ, հիմա դրա կարիքը չկա։ Կտորը վերցնում եմ, հաչերի կտոր, տպագրում ենք նախշերը վրան, կտրտում ենք հիմնականում հարված է այդ ամեն ինչը որ ձերքի աշխատանքը հա, մեծ ցավալ է ասում հա, եմ ձերքի աշխատանքը հենց այդ է երեխեքին կանչելու եմ դպրոցի հավաքսաներին այն խնդիրները որ ես տեսել եմ մեր գյուղում ուզում եմ գյուղերում այդ խնդիրները բարձաձայնել, ցույց տալ ու ինչ որ լուծում առաջարկել։ Սոցիալական խնդիրը դա է, այսինքն երեխեն տենան, որ իր գյուղում ինքը կարա ինչ որ ծրագիր իրականացնի, չթողնի գնա։ Օրինակ լինեք նուր եմ տեսնում։ Նռանգինի եք ուզում պատրաստել։ Հա, նռանգինի չեն կարել, ուզում եմ փորձել։ Անցած տարի փորձեցի, մի քիչ լավ չստացվեց, այս տարի արդեն մի քիչ ուրիշ եմ անում։ Չկան մշակված տեխնոլոգիաներ, որոնք իրարեք։ Կա ընդհանուր, բայց այնտեղ շատ շատ մի հա։ քիչ ուրիշ է, հա, ուզում եմ փորձեմ հիմնականում բնականի ձևով էլի։ Փումքը դուք համարում եք լավն է։ Սորտը կոնկրետ էսի այդքան է լավը չի։ Մեր քաշաթավան որ աճում էր, Գյուլաշանը երևի հայկական բարճի, այդպես էր կոչվում, շատ լավ ստեղ էլ կա երևի, բայց չեմ հանդիպել այս գյուղում էլի։ Մարտունիոն կա ասում են, համ քաղցր է ինքը, սա այդպես չի։ Պիտի շաքար ավելացնեք։ Շաքար պիտի ավելացվի, բայց մինիմալ քանակով Հնարավոր է, որ այստեղ չկարողանաք տարածք ձերկ բերել, տեղափոխվեք այլ վայր։ Հնարավոր է, գյուղը Արցախում լինի, կարևորը, բայց այստեղ ընդհանուր լավ է, գյուղապետն էլ Արսենն շատ լավն է, <laughs> մարդկային իրա ընդունելը հա որ ուրախացավ։ Կան տներ, հիմնականում հարմար չէ, օրինակ մեքենան չի բարձրանում, Այսի ամենահարմարն է։ Երկրորդ հարկը բնակության համար է, առաջին հարկը հա, արտադրամաս։ հա, հա, Գործի բերումով Երևան եք գնում։ Հա, գնում գալիս եմ 3.5 ամիս աստեղ եմ, օղի էի թորում եւ այլն։ Արցախում տնական պայմաններում օղի են թորում։ Օղին ինչպես պիտի իրացնեք։ Չեմ կարծում քարահուշցին դզնից Չէ, առնում ա։ Մարդկա չունի, բացի այդ օղին էլ որ թորում եմ, սարքից շատ բանակա, բայց երկու սարքա էլի այդ նոր սարքը, որ ասում եք սոցիալական ձեռնարկային դպրոցի ծրագրով եմ ձեռք բերել, շատ ավելի նոր է, նոր տեխնոլոգիայով է ու հնարավորինս մաքրում է։ Եթե ցանկացողներ լինում են, վաճառում եք լիտրով։ Հա, բայց ողին չէ։ Ափսոսում եք ողին վաճառել, թե ինչ։ Ողին եմ վաճառում։ Ինքը լավ հարևանն է, ծածրովն է։ Այնց մենակ հարևանի մասով չեմ ուզենա ստեղից գնամ էլի։ Կարամունջում <laughs> կուզենամ։ Գինին ափսոսում եք վաճառել։ Որ վաճառեմ գինին լիտրով։ Այդքան ծախսերը, որ անում եմ, պիտակի, կտորի, լիցենզիայի եւ այլ բոլոր լուր, ծախսելը որ հաշվում ենք շիշով, ցան եւ այլ էլի ամբողջը։ Անիմաստ է դառնում լիտրով վաճառելը, մանավանդ իպես որ վաճառեմ լիտրը 2000 դրամ պիտի վաճառեմ, թանկ է շշալացնեք։ Շալացա ժամանակ այս պայն գինը միջին գինը 2600, 2500։ Գյուղում կան մարդիկ, որ գինի են պատրաստում, ձեզնից խորհուրդներ հա, հարցնում են հա, արդեն։ Հարցնում են, ինչ որ ես գիտեմ, պատրաստ եմ փոխանցել մեկա փորձը մնում է փորձ գինեգործության ոլորտում դա միանշանակ է որտեղ գինի հասարակ բան չէ ինքը արվեստ է գիտություն այս կասը կյանքը սովորելու process-ում երբ սկսեցիք գինեգործությունը այդքան սիրել սկզբում դուք գինեգործությամբ զբաղվում էիք որպես ձեզ հա։ համար եկամտի աղբյուր 3-4 տարի կլինի երևի հիմնական որ արդեն որպես այդպեսին որոշել եմ կոնկրետ այդ ուղությամբ խորանալ որպես մասնագիտություն բայց որ ուսում ստանալ ուսումը ուզում եի Ստեփանակերտում հերակա կարգով որովհետև ստացիոնար հերարք չի ստացվի, հիմա ոնց որ չկա։ Երևանում պիտի փորձեմ էլի հերակակարգով, բայց հիմնական գրականությունը որ կա, այն ինչ որ տալիս են գինեգործների հետ եմ շփվում, երկու գինեգործ կա, փորձառու շատ լավ մարդիկ են։ Օրինակ իմ ընտրած տեխնոլոգիայի մասով, որ ես անում եմ, գինեգործը որ փորձ ունի Հայջևանի գինեգործարանի գլխավոր տեխնոլոգն ա եղել, հիմա ինքը իր գործարան ունի։ Ինքը ասում է, որ այս տեխնոլոգիան շատ դժվար ձև եմ ընտրել, բնականի ճանապարհը։ Դրա համար լուրջ սարքավորումներ են պետք, համենայն դեպս փորձում եմ անել։ Դուք պատրաստ եք հաղթահարել։ Հա։ Եթե իրացումը չհաջողվի, դե ինչ եք անելու։ Դա չի ցանկանա, բայց երբ գործը սկսել եք, ամեն ինչ պիտի հաշվի առնեք։ Նշանակ ռիսկի գործումը տա, հա, ինչի համար եմ համոզված, որ ստացվելու է։ Սովորական միջակ փոքրիկ խանութին էլ տա, այն մեր վատ դիզայնով գինին տարվա կտրվածքով 10 շիշ մինիմում վաճառում է։ Ոչ մարքեթինգ են կարել, ոչ edge ենք ունեցել Facebook-յան, ոչ մի բան։ Հիմա այս տեսքով որ անենք, փորձելու ենք մի քիչ ավելի մեծ խանութի հետ համագործակցել, Ինչ եմ ուզում ասել, որ նման 200 հատ ընդամենը խանութի տանք 2000-ից տարեկան ուղակի վաճառվելու է։ 200 հատ խանութն էլ մի ամսում միանշանակ կարելի է ուղակի ցրել։ Մանավանդ ամբողջը կա այդ լաբորատոր փորձականության թղթերը Երևանի այդ ստանդարտների Սյնդի տեսչության ինստիտուտի դրամադրած լաբորատոր թուղթն է, որը որ արտահանման հնարավորություն է տալիս ԵԱՏՄ երկրներ։ Այսինքն մենք նաև կարող ենք արտահանենք։ Մոսկվայի մարդ կա, իրան պիտի ուղարկեմ։ Ուզում ասեմ, հաճախորդներ կան։ Ունենք 3 տեսակ Օրանջ գինի է կոչում, նարնջագույն, առակացետելի տեսակից է։ Այդ գինու անունը աղավնու ենք դրել, որ ունենք Բերձոր, Բուրգավան, երրորդ տեսակը որոշել ենք, որ պիտի դնենք աղավնո, դե ցավոք սրտի է ամեն ինչից հետո համընկնում է։ Գինու պիտակի վրա փոքրիկ ակնարկ ունենք ամեն տեղանվան հետ կապված։ Այսինքն որոշել եմ ինչ տեսակ ունենամ, ինչ որ տեղի հետ կապեմ, որպեսզի դա լինի նաև հայրենաճանաչողություն։ Ձեր գործին հաջողություն եմ ցանկանում, բայց եթե քարահունջից տեղափոխվելու լինեք, ապա միայն ու միայն Վուրգավան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հավատում ենք մենք, որ կստացվի պետք է կամքը ունենանք, չհիասթափվենք, փորձենք ամեն մեկս մեր հերթին ինչ որ ձևով օգտակար լինել հաղթահարելուն։ Եթե դուք գործ եք դնում, սա էլ է դե, Արցախը պահելու նշանակ, հա, ես ասում եմ։ Ճիշտ ասած, ընկեր մարդիկ կան, ծանոթներ կան, ասում են լավ, ինչի նորից Արցախ, դե ասում եմ ինչի համար չէ։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Տաթև Զարգարյան։